Jorj Orwell Hayvonlar xo'jaligi haqida g'aroyib qissa. 1 bob. Mr. Jones qorong'i tushib qolganligi uchun tovuqxonaning eshigini berkitdi. Lekin tovuqlar katagining orqa tomonidagi teshiklarni berkitish uning xayolidan ko'tarildi. Fermaning etak tomonidan qaytayotgan Mr. Jonesning qo'lida fonar bor edi. Undan taralayotgan nur ferma hovlisi bo'ylab o'ynardi kayfi oshib qolgan mister jons ferma maydonini gandiraklagan holda kesib o'tdida omborxonaning orqa eshigidan kirib oyog'idagi etiklarini uloqtirib yubordi krujkani qo'liga olib bochkadagi pivoga botirdi va o'g'ridagi kushetkaga qattiq xurrak yotib uxlayotgan missis jonsning yoniga borib yonboshladi mister jons yotadigan uyning derazalaridan nur tushayotganini ko'rgan hayvonlar yelkalarini silkitib qo'ydilar qushlar esa qanotlarini qoqdilar kunduz kuni ferma hayvonlari orasida bir xabar tarqalgan edi qari mayor to'ng'iz o'tgan kuni ko'rgan ajoyib va g'aroyib tushini hikoya qilib bermoqchi emish shuning uchun ham hayvonlar qorong'i tushishini orziqib kutardilar mister jons uxlagani kirib ketganidan so'ng hamma hayvonlar og'ilxonada uchrashishga kelishib olgan edilar fermadagi hayvonlar orasida qarib qolgan mayor to'ng'izning hurmati juda baland bo'lib hayvonlar uning hikoyasini tinglash uchun hatto uyqularidan ham voz kechishga rozi bo'ldilar keksa mayor bir vaqtlar tanlovga qatnashib yuqori o'rinni olgan edi muskullari bo'rtib chiqqan juda kuchli va baquvvat edi shuning uchun ham g'oliblikni qo'lga kiritib mukofotlangandi hozir to'singa osilgan chiroq ostidagi qalin pohol to'shalgan supachada yotardi to'ng'iz o'n ikki yoshga kirgan bo'lib semizligidan qorni osilib ketgandi lekin o'ziga juda bino qo'yardi o'zini dono hisoblardi hayvonlarga esa muruvvatli ekanligini ko'rsatib qo'yishni hamisha yoqtirardi qari mayorning atrofiga fermadagi hamma hayvonlar yig'ila boshlashdi ular og'ilxonaga kirib kelib bir silkinishar so'ng junlarini hurpaytirib bag'rlarini yerga berib yotishardi hayvonlar yotadigan katta og'ilxonaga birinchi bo'lib yetib kelgan bluebell jessi kincher deb nomlangan itlar mayor yotgan supaning old tomoniga kelib oyoqlarining ostiga boshlarini qo'ygan holda yotib munchoqdek ko'zlarini qari mayorga tikdilar tovuqlar qo'noqqa chiqdilar kaptarlar uchib borib havoziga qo'ndilar qo'y va sigirlar to'ng'izning orqasiga o'tib yonboshlab olib kovush qaytara boshlashdi shundan so'ng aravaga qo'shiladigan otlar bokser va klover kirib kelishdi ular poxollar orasidagi mayda hasharotlarni tuyoqlari bilan ezib olmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan qadam bosishardi klover yoshi o'tgan bo'lishiga qaramay nihoyat kelishgan edi bolalariga mehribon rahmdil va baxtli ona bo'lganligi shundoqqina sezilib turardi uning qomati to'rt marta qulunlaganidan so'ng ham o'z ko'rkini yo'qotmagandi bokser kloverdan o'n sakkiz qo'l katta bo'lib juda baquvvat quvvati ikki ot kuchiga teng bo'lib o'ziga ishongan hech narsadan qo'rqmaydigan botir ot edi burnining ustiga osilib tushgan uzun yollari yuziga anqovlik tusini berib turardi aslida u haqiqatdan ham tentakroq edi shunga qaramasdan irodasi mustahkam bo'lib qat'iyatli va bir so'zli keskir hayvonlardan edi fermadagi hayvonlar uni hurmat qilishardi hatto ba'zi hayvonlar undan hayiqib ham turardilar otlardan keyin myuril ismli oq echki va benyamin deb ataluvchi eshak kirib keldi benyaminning yoshi anchagina o'tib qolgan bo'lib hayvonlar fermasida ko'p yillardan beri yashardi bugun kayfiyati unchalik yaxshi emas edi odatda u nihoyatda kamgap bo'lib hamisha nimadandir achchiqlanib yurardi atrofdagilar bilan beodoblik bilan gaplashar sharmu hayosiz so'zlarni juda ko'p ishlatardi o'ta befarosat va dangasa edi hatto pashshalarni qurish uchun ham dumini ishlatishga erinardi dumli hayvonlardan ko'ra dumsiz hayvonlarning afzalligi haqida gapirishni xush ko'rardi fermadagi hayvonlar uning kulganini biror marta ham ko'rishmagandi fermada hayvonlar orasida ko'ngilni yozadigan biror narsaga duch kelmayman derdi o'zini bokserning mulki deb hisoblardi lekin bu haqda aslo gapirmasdi ikkalalari haftaning yakshanba kunlari mevazorning orasidagi ochiq maydonda sayr qilishardi ba'zan ular bir birlariga tegib ketishardi lekin shunday paytlarda ham bir birlariga churq etishmasdi ikkala ot myuril va benyamin joylashib bo'lishganidan keyin og'ilxonaga onalarini yo'qotib qo'ygan bir gala o'rdak bolalari kirib kelishdi o'rdak bolalari kuchliroq hayvonlarga yem bo'lmaslik uchun chiy chiylashib o'zlariga boshpana izlardilar onalik mehri jo'shib ketgan klover ko'zlarini jovdiratib turgan o'rdak bolalarni chaqirib oyoqlari bilan o'rab oldi bexavotir joy topganlaridan xursand bo'lgan o'rdak bolalari otning issiq boldirlariga boshlarini qo'yib uyquga ketishdi jonsning aravasiga qo'shiladigan chiroyli lekin fahm farosati kamroq moli ismli ot og'zidagi oq qandlarni qusurlatib kovshangan holda irg'ishlab kirib keldiyu supaning eng oldingi qatoridan joy topib o'tirdi boshqa hayvonlarning diqqatini boshidagi yollariga taqib olgan qizil lentaga tortish uchun boshini kibor bilan silkitib chiroyli mayin kokillarini yuziga tushirdi eng so'nggi daqiqalarda o'ziga issiqqina joy izlagan mushuk kirib keldi yig'ilgan hayvonlarga birma bir qarab chiqib bokser va kloverlar orasiga suqildi shirin uyqusini mayorning tovushi buzolmaydigan joy topganidan mamnun bo'lib miyovlab qo'ydi hamma to'plangan faqat muso ismli qora qarg'agina ko'rinmasdi u orqa eshikning tepasidan chiqib turgan to'singa qo'nganicha uxlab qolgan edi musoning ko'zlarini yumib olib uxlayotganligi uzoqdan sezilmasdi qaramayorunga sinchiklab qaradi va juda qulay joyga qo'nib olib hikoyamni tinglash uchun butun vujudi bilan berilib turibdi deb tomog'ini qirib turib so'z boshladi o'rtoqlar kechagi tunda ajoyib va g'aroyib tush ko'rganligim haqidagi xabar allaqachon orangizda tarqalib bo'lgan lekin men ko'rgan tushim haqida keyinroq so'zlamoqchiman avval meni o'ylantirib qo'ygan ayrim fikrlaringizni sizlarga aytib beray o'rtoqlar men ko'p gapirmoqchi emasman men juda uzoq yashadim og'ilxonada yolg'iz qolgan paytlarimda ko'rgan kechirgan voqealarimni sarhisob qilish uchun vaqtim yetarli bo'ldi nazarimda yorug' olamda yashashning maqsadu mohiyatini va ahamiyatini boshqa hayvonlarga qaraganda yaxshiroq tushunaman desam xato bo'lmas shu sababli ham meni o'ylantirgan muammolar haqida sizlarga gapirib berishni muqaddas burchim deb hisoblayman o'rtoqlar turmushimizning qiyinligi haqida biror marta o'ylab ko'rganmisizlar menimcha yo'q o'rtoqlar haqiqatdan hech qachon qochib bo'lmaydi bor haqiqatni ko'zingizga tik qarab turib aytishim kerak bizga tabiat tomonidan berilgan qisqagina umrimiz mehnat va mashaqqatlarga to'la ekanligi haqida hech o'ylanganmisiz qashshoqlik bilan yashashimizning sabablari sizlarni biror marta qiziqtirganmi baxtga to'liq bo'lgan farovon to'kin sokin hayot haqida esa gapirmasam ham bo'ladi umrimiz davomida qornimiz to'yib ovqat yeganimizni aslo eslay olmayman o'rtoqlar bo'sh qop tikka turmasligini yaxshi bilasizlar oyoqda tik turishimiz va ochimizdan o'lib qolmasligimiz uchungina odamlar ovqat berib kelishdi holbuki biz ertadan kechgacha tinim bo'lmay ishlaymiz ayniqsa kuchli hayvonlarni ishga yaroqsiz bo'lib qolgunlaricha ayovsizlik bilan ishlatishadi kuch quvvatlarini zulukday so'rib olishadi angliyada yashovchi hayvonlar umr bo'yi to'kin sokin farovon va baxtli hayot hamda dam olish nima ekanligini bilishmaydi aqllarini tanibdiki mehnatdan boshlari chiqmaydi faqat bolalikning qisqagina davrlardagina o'ynab kuladilar keyin esa mashaqqatli mehnat va hayvon jismini kemiruvchi g'amlardan boshlari chiqmaydi angliya hayvonlarining haq huquqlari o'z qo'llarida emas ular erksizlik va qullikka mahkum etilgan ha bu ko'z bilan ko'rib turgan aniq rad etib bo'lmaydigan haqiqatdir xo'sh bu tabiatning adolatli qonunimi yoki Angliya mamlakati nihoyatda qashshoq bo'lganligi sababli ham o'zining hayvonlarini boqib ololmayotganidanmi? Yo'q o'rtoqlar, ming marotaba yo'q o'rtoqlar. Angliyaning yerlari unumdor va serhosildir. Ob havosi esa mo'l hosil olish uchun juda qulay. Ona yerimiz zaminida yashayotgan hamma hayvonlarning qorinlarini to'ydirishga qudrati yetadi yerdan olinadigan hosilimiz turmushimizning serobgarchiligi va mo'l ko'lchiligi uchun yetarli bo'ladi faqat biz yashayotgan ferma yerlarining o'zi o'n ikkita ot yigirmata sigir va to'rt yuztalab qo'yni boqa oladi ular ferma yerlaridan olinadigan hosil evaziga jannatda yashaganday yashaydilar o'rtoqlar biz orzu qilayotgan to'kin sokin farovon va ozod hayot shak shubhasiz bizga nasib qiladi shunday ekan nima uchun biz mehnat va mashaqqatlar ichida qornimiz to'ymasdan yashashimiz kerak biz mehnat qilib yetishtirgan mahsulotning ko'p qismini odamlar qo'limizdan tortib olishmoqda meni o'ylantirib yurgan hamma muammolarning javobi o'rtoqlar shu masalaga borib taqaladi anglayapsizlarmi o'rtoqlar insonlar bizlarning ashaddiy dushmanlarimizdir agar hayot sahnasidan odamlarni ko'tarib tashlasak ochlikning ham xo'rlikning ham ish vaqtidan tashqari majbur qilib qilinadigan qo'shimcha mehnatlarning ham ildizlari abadul abadga qirqiladi inson mahsulot bermaydigan yagona maxluqdir u sut ham bermaydi tuxum ham tug'maydi fermaning yer maydonlarini shudgorlashda omoch tortishga ham yaramaydi u juda ojiz va notavon hattoki tez yugurib quyonni tutib olishga ham qodir emas lekin o'rtoqlar inson hamma hayvonlarga hukmini o'tkaza oladi hayvonlarni ayovsiz ishlatib ochlaridan o'lib qolmasliklari uchungina ovqat berishadi oziq ovqatning ko'p qismini esa o'zlari uchun sarflashadi bizning kuchimiz va mehnatimiz bilan yer haydaydilar go'ngimiz bilan yerlarni o'g'itlaydilar lekin bizchi biz hayvonlar biz, suyagimizga yopishib ketgan teridan boshqa hech narsaga ega bo'lmaymiz oldimda tikka turgan holda ko'zlarini menga tikib turgan sigirlar o'tgan yili necha galling sut berganingizni bilasizmi buzoqlaringizni sog'lom va salomat o'sishlari uchun kerak bo'ladigan ona sutlari qayerga ketdi ekan bu sutlar oxirgi tomchisiga qadar ashaddiy dushmanimiz bo'lgan odamlarning tomoqlaridan o'tib jig'ildonlariga tushib ketgan sizchi tovuqlar o'tgan yili qancha tuxum tuqqanligingizdan xabardormisiz tuxumlarning qanchasidan jo'ja ochdingiz bilasizmi yo'q bilmaysiz hammasi bozorga olib chiqilgan jons va uning xizmatkorlarining cho'ntaklarini qappaytirish uchun sotib yuborilgan siz klover tuqqan qulunlaringizning qayerda ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz yo'q o'ylashni xayolingizga ham keltirmagansiz axir qarigan paytingizda joningizga aro kiradigan boshingizga og'ir ish tushganda yengillatadigan yuragingizga madad beradigan og'ir ishlaringizga yelka tiraydigan toyloqchalar qani ularning qayerdaligini siz aslo bilmaysiz afsus bilmaysiz ular yoshiga kirishi bilan sotib yuborilgan siz ularni hech qachon ko'ra olmaysiz hayvonlar qul kabi ishlatilayotgan yerlarga ega bo'lish uchun bolalaringiz almashtirib yuborilgan qancha ko'p ishlasangiz ham qorningiz hech qachon ovqatga to'ymaydi qarang ohol to'shalgan supangizda boshqa hech vaqoingiz yo'q hattoki hayvonlarning umri ham baxtsizlik va fojia bilan tugaydi o'rtoqlar biz hayotning issiq sovug'ini boshimizdan o'tkazib so'ngra qarib chirib o'z ajalimiz bilan o'lmaymiz men o'zim uchun kuyinayotganim yo'q men omadi chopgan hayvonlardan biriman o'n ikki yil yashab to'rt yuzdan ortiq bola ko'rdim bilasiz cho'chqalar uchun ko'p bolalik tabiiy hol hisoblanadi hech o'ylab ko'rganmisiz nima uchun fermadagi har bir hayvon qassob pichog'i ostida jon taslim qiladi umri rahmsizlik bilan muddatidan oldin tugatiladi ro'paramda o'tirishgan norasida cho'chqa bolalarining har biri jallod kundasi ustida jon taslim qilib hayot bilan vidolashadilar jon talvasasidagi dahshatli o'lim qichqirig'i hammamizning boshimizda bor sigirlar qo'ylar hattoki otlar va itlar ham bunday taqdirdan qochib qutula olmaydilar o'ksir kuchingiz ketib munkillab qolganingizda jon sizni arzimagan pul evaziga hayvonlar uchun konserva tayyorlaydigan korxonaga sotib yuboradi jonivorlar uchun tayyor ozuqaga aylanasiz ha odamlar sizni jallodlik bilan so'yadilar qattiq va chandir go'shtingiz va suyagingizdan tulki va itlar uchun yemish tayyorlashadi itlar esa qarib qolib og'izlaridagi tishlari ham bitta qolmay tushib ketgach bo'yinlariga g'isht boylab cho'ktirib yuboradilar o'rtoqlar hayotimizdagi hamma yomonliklar insonlardan ularning zo'ravonliklaridan kelib chiqayotganligi endi sizlarga ravshan bo'lgandir o'rtoqlar agar biz fermamizdan odamlarni quvib yuborsak olinayotgan hamma mahsulotlar o'zimizniki bo'ladi biz bir kechadayoq boyib ketishimiz va ozodligimizni qo'lga kiritishimiz mumkin buning uchun esa jonimizni garovga qo'yib bo'lsa hamki insonlar davlatini ag'darishimiz kerak bo'ladi shundagina bizga baxt qushi kulib boqadi o'rtoqlar sizlarga yetkazishni zarur deb hisoblagan fikrlarim shulardan iborat edi qo'zg'olonning qachon bo'lishini men ham aniq bilmayman ehtimolki bir haftadan keyin ehtimolki yuz yildan keyin ro'y berar lekin ko'zlarim bilan oyoqlarim ostidagi poholni aniq ko'rib turganim kabi adolatning tantanasiga to'liq ishonaman ha ertami yoki kech adolat albatta g'alaba qozonadi o'rtoqlar haqiqat g'alaba qilgan kunni o'z ko'zingiz bilan ko'rish sizga nasib qiladi mening so'zlarimni kelgusi avlodga albatta yetkazing bolalaringiz kelajakni quruvchilar va yaratuvchilar bundan xabardor bo'lishlari juda juda zarur toki keyingi avlod ham g'alabaga erishmaguncha kurashni davom ettiraversin o'rtoqlar bu yo'lda siz hech qachon ikkilanmang sizni to'g'ri yo'ldan adashtirish uchun qilingan harakatlarga aslo ishonmang insonlar va hayvonlarning umumiy manfaatlari va qiziqishlari haqidagi uydirmalarga hech qachon quloq solmang insonlar va hayvonlar orasida birlikning bo'lishi mumkin emas insonlar va hayvonlar o'rtasidagi monopolistik birlashmalarning ravnaqi haqidagi fikrlarning ham hammasi yolg'on inson xudbin va ayordir u faqat o'zinigina o'ylaydi hayvon manfaatlari uni hech qachon qiziqtirmaydi hayvonlar orasida to'la birlik va hamkorlikka erishsakkina bu kurashda g'olib chiqamiz insonlar bizning dushmanlarimiz hayvonlar esa bizning do'stlarimizdir yashasin hayvonlarning umumiy birligi va hamkorligi hayvonlar keksa mayorning nutqini gulduros qarsaklar va olqishlar bilan tasdiqlashdi to'rtta kalamush inlarining og'ziga o'rmalab chiqishib teshiklardan boshlarini chiqarishib dumlarini taglariga bosib o'tirgan holda qari mayorning nutqini tinglayotgan edilar itlar ularni ko'rib qolib irilladilar qo'rqib ketgan kalamushlar inlariga qarab qochishdi mayor jimlik o'rnatish uchun oldingi oyoqlarini ko'tardi o'rtoqlar dedi so'ngra biz bir muhim masalani hal qilib olishimiz kerak siz yaxshi bilasiz oramizda quyon kalamush kabi yovvoyi hayvonlar ham yashashadi ularni safimizga qabul qilamizmi yoki yo'q ular bizning o'rtoqlarimizmi yoki dushmanlarimizmi shu masalaga aniqlik kiritib olishimiz kerak hozir shu masalani kun tartibiga qo'yaman oyoqlarimizni ko'tarib ovoz beraylik hayvonlar oyoqlarini ko'tarib ovoz berishdi ularning ko'pchiligi kalamushlarni o'z saflariga qo'shishga rozi bo'lishdi faqat uchta it va majlisda ovoz berishni o'ylab topgan keksa mayorning ikki tomonida turgan mushuklargina qarshi chiqishdi keyin ma'lum bo'lishicha mushuklar har ikki tomon uchun ovoz berishgan ekan mayor nutqini davom ettirdi boshqa sizga aytadigan aytarli gaplarim yo'q faqat bir narsani sizga takror aytaman inson va uning barcha harakatlariga qarshi bo'lishdek hayvonlik burchingizni unutmang ikki oyoqda yuradiganlar dushmanlaringiz to'rt oyoqlab yuradiganlar va qanotlari bilan uchadiganlar o'rtoqlaringizdir insonlarga qarshi kurashayotganingizda ularga o'xshab qolishdan saqlaning hatto ular ustidan g'alaba qozonganingizda ham odamlarning buzuqliklari va yomon ishlarini o'zlashtirmasligingiz kerak insonlarga xos bo'lgan odatlardan hamisha saqlaning hayvonlar hech qachon uylarda yashamasin kravatlarda uxlamasin spirtli ichimliklar ichmasin tamaki chekmasin va pul ishlatmasin savdo bilan shug'ullanmasin yuqori xususiyatlarning hammasi insonning yovvoyi va shaytoniy xususiyatlaridir hammasidan ham muhimi shuki hech bir hayvon ikkinchisi ustidan aslo hukmronlik qilmasin ojizlar kuchlilarga qaram bo'lmasin aqllilar aqli zaiflarni ezmasin hayvonlarning hammalari bir biriga birodardirlar shuning uchun bir birlarini aslo o'ldirmasin hamma hayvonlar teng huquqlidir endi o'rtoqlar kechagi tunda ko'rgan tushim haqida gapirib beray ko'rgan tushimni to'laligicha tasvirlab berishdan ojizman bu inson zoti qirilib ketganidan keyingi hayot haqidagi tush edi bu tush ko'p yillar o'tib unutilib ketgan bir voqeani yodimga soldi onam va boshqa ayol cho'chqalar yoshligimda bir ajoyib qo'shiqni kuylashardi qo'shiq faqat uchta baytdangina iborat bo'lib ohangi hayvonlarni o'ziga tortib oladi bolaligimda bu qo'shiqni men ham ilhom bilan kuylardim oradan ko'p yillar o'tishi bilan uni unutib qo'yganman kechagi ko'rgan tushim esa qo'shiqlarning so'zlarini ham kuyini ham esimga soldi o'sha ashulaning so'zlari xotiramda tiklandi avlod ajdodlarimiz tomonidan qadimda kuylanib kelgan bu qo'shiqni unutib qo'ygan edik hozir men sizlarga o'sha ashulani aytib bermoqchiman ko'rib turibsizlar qarib qolganman ovozim ham o'z shirasini yo'qotgan buning ustiga xirillab qolganman lekin sizlarga o'rgatib qo'yganimdan keyin joyiga qo'yib kuylaysizlar degan umiddaman keksa mayor tomog'ini qirib olib angliya hayvonlari deb nomlangan ko'hna qo'shiqni kuylay boshladi o'zi aytganiday ovozi xirillab chiqardi lekin bu bilinmasdi chunki u shu qadar berilib ilhom bilan aytardiki hayvonlar to'lqinlanib ketganliklarini ham sezmay qolishdi yuraklari xinidan chiqib ketguday dukullab urardi ko'kraklari ashulaning kuyiga mos ravishda ko'tarilib pastga tushardi ashulaning kuyi Clementine va La Cucaracha deb ataluvchi musiqa ohanglarini esga solar va ularning oralig'idagi bir kuyni paydo qilardi. Ey buyuk Angliyaning ezilgan hayvonlari, ey buyuk Irlandiyaning xo'rlangan hayvonlari, ey jahonning haq huquqi toptalgan hayvonlari, hamma hayvon teng hamda adolat mayoq bo'lgan, oltin zamon kuylangan olov qo'shig'im tinglang. hukmron inson mangu yo'qolib biz kutgan kunlar albat keladi hosildor yerlarni oyoqqa olib angliya hayvonlari baxtli bo'ladi burnimizdan burundiqlar yechilar belimizdan egar jabduq olinar xipchinlar ham tushmas hech ustimizga tuyoqdagi taqalar mangu zanglanar bizniki deb o'ylanmagan boyliklar bug'doylaru arpa suli ham pichan makka jovda loviya ham sholilar hayvonlarga nasib bo'lar tamoman ozodlik g'alaba qilgan kunlarda angliya yerida quyosh porlaydi suv ham sut kabi oqib tunlarda shabodasi o'ynab gul erkalaydi kurashla keladi porloq kelajak erk uchun jonimiz qurbon bo'lajak sigirlar otlar g'ozlar ham kurkalar baxtli kunlarga albat yetajak ey buyuk angliyaning qudratli hayvonlari ey buyuk irlandiyaning shiddatli hayvonlari ey fermaning mehnatdan qaqshagan hayvonlari hamma hayvon teng teng hamda adolat mayoq bo'lgan oltin zamon kuylangan jo'shqin qo'shig'in tinglang ashula hayvonlarning qonlarini qaynatib yovvoyi hislarini qo'zg'atib yubordi hayvonlar qo'shiqni o'zlari kuylay boshlashdi keksa mayor bundan xotirjam bo'lib asta ko'zlarini yumdi hayvonlar esa yanada baland ovoz bilan jo'rlikda kuylay boshlashdi hattoki fahm farosati kamroq bo'lgan hayvonlar ham ashularning kuyini va uni bir necha baytlarini o'zlashtirib olishdi aqlli hisoblangan cho'chqalar va itlar esa ashulani bir zumda yodlab olishib jonu dillari bilan qayta qayta kuyladilar hayvonlar qo'shiqni bir necha marotaba takrorlaganlaridan keyin esa fermani larzaga keltirib shiddat bilan kuylay boshladilar sigirlar mumulab itlar vovullab qo'ylar marab otlar kishnab kuchukchalar esa bangillab aytar edilar ashula ularning ruhini haddan tashqari ko'tarib yuborgan edi o'rganib olganlaridan keyin ham besh marta qaytarib qaytarib baland ovoz bilan aytishdi agar ashula uzilib qolmaganida tun bo'yi ham to'xtamay aytishardi yurakni o'ynatib yuboradigan baland va shiddatli ovoz bilan aytilayotgan qo'shiq karavotda uxlab yotgan mister jonsni uyg'otib yubordi mister jons fermaga yovvoyi tulki o'rmaladi deb o'ylab yotoqxona burchagiga tikka qilib qo'yilgan miltiqni qo'liga olib qorong'ulikka qarab o'qizdi o'qlar molxona devoriga borib tegdi va devorlar orasiga kirib yo'qolib ketdi majlis shoshilinch tugatildi va hamma hayvonlar yotish uchun o'z supalariga tarqalishdi parrandalar esa qundoqlariga uchib chiqishdi so'ngra bir daqiqa ham o'tmasdan tosh qotib uxlab qolishdi butun fermani tun sukunati qopladi majlis o'tgandan keyin uchinchi kun kechqurun uyquga ketgan qari mayor ertalab uyqudan uyg'onmadi marhum mevazor bog'ining yoniga dafn etildi dafn marosimida o'zi o'rgatib ketgan qo'shiqni hayvonlar mayuslik bilan kuylashdi so'nggi uch oy davomida ular juda serharakat bo'lib qoldilar mayorning nutqi yuraklariga olov tashlab qo'ygan edi aqlliroq hayvonlar kelajakdagi hayotning rejalarini tuza boshlashdi ular rejalar bilan bog'liq vazifalar va vazifalarni bajarishdagi hayvonlik mas'uliyati haqida tinmay uqtirishardi mayor tomonidan bashorat qilingan qo'zg'olonning qachon bo'lishini hech bir hayvon bilmasdi chunki qo'zg'olon boshlanishi uchun ijtimoiy muhitning yetilishi va isyon boshlanishi uchun biron bir turtki bo'lishi kerak edi lekin qo'zg'olonga tayyorgarlik ko'rish va uni amalga oshirish o'zlarining hayvonlik burchlari ekanligini to'la anglab yetgandilar qo'zg'olonni tashkil qilish va uning mohiyatini hamma hayvonlarga birday yetkazish nihoyatda mashaqqatli vazifa edi bu vazifa aqlli hayvonlar cho'chqalarning zimmasiga yuklatildi ferma hayvonlari to'ng'izlardan ikkitasini juda hurmat qilishar o'zlarining ulug'lari deb sanashardi ulardan biri Snowball, ikkinchisi esa Mr. Jones sotish uchun boquvga qo'ygan napoleon edi napoleon juda bahaybat kuchli va dadil shiddatli qo'rqmas viktor to'ng'izi bo'lib ferma hayvonlari orasida unga teng keladigani yo'q edi o'zining ishini yaxshi bilar shuning uchun ham nimani xohlasa unga erishardi ishning ko'zini bilardi napoleon ko'p gapirmasdi hayvonlar orasida obro' e'tibori yaxshi edi napoleonga qaraganda snobol ancha dilkash bo'lib hayvonlar bilan tez ilikishib ketardi ulfatchilikni juda yoqtirardi tezob bo'lishiga qaramasdan fikri teran yangiliklar yaratishga o'ch edi napoleon fermadagi boshqa to'ng'izlarga qaraganda qat'iyroq edi ularning orasida fahm farosatlisi kichkinagina lekin semiz skuiler degan to'ng'iz edi uning yuzlari tashqariga bo'rtib chiqqan bo'lib ko'zlari yulduzdek yonardi harakatlari chaqqon ovozi o'tkir edi o'zini nihoyatda aqlli va dono hisoblardi jimjimador va yaltiroq so'zlarni ko'p ishlatardi ma'ruza qilayotganida yoki biror muammoni hal etish uchun bahsga kirganida hamisha tebranib o'z og'irligini bir oyog'idan ikkinchi oyog'iga tashlab turardi orqasidagi dumi esa devor soatining toshlari kabi likillardi uning bu turishi fikrini boshqa hayvonlarga ma'qullatish uchun qo'llanadigan eng samarali usul edi hayvonlar skuiler qorani oq deb ishontira oladi deyishardi shu uchala cho'chqa hayvonizm ta'limotining targ'ibotchilari bo'lib hayvonlar orasida tushuntirish ishlarini olib borishda tinim nimaligini bilishmasdi har bir muammoni sinchiklab o'rganishardi mister jons uyquga ketganidan so'ng haftaning bir necha tunlarida majlislar o'tkazishar va hayvonizm asoslari haqida uzundan uzoq ma'ruzalar qilishardi dastlab hayvonlar bu harakatlarga beparvolik bilan qaradilar va ahmoqona savollar bilan ham murojaat qilib turishdi ba'zi hayvonlar esa mister jons oldidagi hayvonlik burchlari va unga sodiqlik muammolarini ham ko'tarib chiqishar mister jonsni o'zlarining yagona xo'jayini deb tan olishardi ba'zan hayvonlar muhim muammolar bo'yicha nihoyatda go'llik bilan mulohaza yuritishardi agar mister jons bo'lmasa och qolamiz bizning qornimizni kim ham to'ydirardi o'lganimizdan keyin qolganlar bilan ishimiz nima mister jonsiz yashab bo'ladimi yoki bu qo'zg'alonku albatta amalga oshar ekan unda biz tayyorgarlik ko'rib nima qilamiz tayyorgarlik ko'rdik nimayu ko'rmadik nima baribir emasmi degan savollarni berishardi cho'chqalar esa bunday fikr yuritish hayvonizm ruhiyatiga mos kelmasligini tushuntirishda juda juda qiynalardilar eng ahmoqona savollar molli ismli oq ot tomonidan berilardi u majlislardan birida shunday savol berdi qo'zg'olondan keyin hayvonlarga shakar beriladimi yoki yo'qmi yo'q deb javob berdi snoubol qat'iylik bilan baland ovozda bizning fermamizda shakar tayyorlash uchun ishlab chiqarish qurollari yo'q lekin o'rtoq u vaqtda sizga shakar kerak bo'lmaydi suli va pichanlar fermada yetarli miqdorda to'planadi va xohlaganingizcha yeyishingiz mumkin bo'ladi molli ikkinchi marotaba o'sha paytda sochlarimga lenta taqishim mumkinmi deb so'radi snoubol nihoyatda hayratlandi o'rtoq dedi u siz yaxshi ko'rib sochlaringizga taqib olgan o'sha lentalar qullikning ramzidir nahotki ozodlik degan muqaddas tushunchaning mohiyatini anglab yetmagan bo'lsangiz molli snoubolning so'zlariga qarshilik bildirmadi sukut saqladi lekin berilgan javobdan qanoatlanmaganligi shundoqqina sezilib turardi cho'chqalar qo'lga o'rgatilgan muso deb ataladigan qora qarg'a tomonidan tarqatilgan uydirmalarga qarshi kurashishning murakkab ekanligini tushunib turardilar gap tashuvchi va ertak aytuvchi bu qora qarg'a mister jonsning erkatoyi edi u nihoyatda chiroyli so'zlar va o'z fikrini sipollik bilan tushuntira olardi eshituvchining diqqatini esa darrov o'ziga jalb qilib olardi muso ko'pincha tog' deb atalgan ajoyib o'lka haqida rivoyat o'qirdi o'lganlaridan keyin hayvon va parrandalarning ruhlari bulutlardan ham yuqorida joylashgan shakartog' o'lkasiga uchib ketadi deb ishontirardi jannat o'lkasida har yakshanba kunlari shakarqand va beda berilishi oq qand va enger urug'idan qilingan oliy naf to'rtlar esa oyoqlari ostida o'sib yotishi haqida qiziqarli hikoya aytardi ko'pchilik hayvonlar musoni yoqtirmasdilar mehnatdan qochib afsonalar to'qib va aytib kun ko'rishini xushlamasdilar shunga qaramasdan ba'zi hayvonlar shakar qand tog'i borligiga ishonardilar cho'chqalar esa bu ishonchni tarqatib yuborish maqsadida qizg'in bahs olib borardilar cho'chqalarning ishonchli va sodiq shogirdlari bokser va klover edi ular cho'chqalarning fikrlarini so'zsiz qabul qilishar tez o'zlashtirishar va ishontira oladigan dalillar bilan boshqa hayvonlarga tarqatishardi ular hech qachon mustaqil fikr yuritishmasdi molxona binosi ichida bo'ladigan tungi yig'inlar hanuzgacha davom etib kelardi ular ko'payib angliya hayvonlari qo'shig'ini jo'rlikda kuylash bilan yakunlanadigan bo'ldi qo'zg'olon cho'chqalar kutganidan ko'ra ertaroq muddatda ro'y beradigan vaziyat yetilib qoldi isyonni amalga oshirishda bunday imkoniyat bo'lib qolishini cho'chqalar aslo kutishmagandi mister jonsning boshiga qora kunlar tushdi u qobiliyatli fermer bo'lishiga qaramasdan sinib qoldi sudlash jarayonida katta pul yo'qotdi og'ir qayg'uga botib ruhi tushib ketib o'zini bilmaydigan darajada ichkilikka berildi sog'lig'i ham yomonlashib borardi kun bo'yi oshxonadagi stulda qimirlamay o'tirib turli ro'znomalarni o'qir va pivoga bo'ktirilgan non bilan musoni ovqatlantirardi fermadagi bo'layotgan ishlar uni qiziqtirmay qo'ydi ishchilari esa nihoyatda insofsiz edi mehnat qilishni yoqtirishmasdi ferma dalalariga foydasiz o'simliklar ekila boshladi binolarning tomlari esa tuzatish va yamashga muhtoj edi fermani o'rab turgan to'siqlar qarovsiz holda ag'darilib yotardi hayvonlarga berilgan ovqatlar ham maza matrassiz bo'lib qorinlarini to'ydirmasdi iyun oyiga kelib pichan o'rimi yaqinlashdi Yilning eng uzun tuni Midsummer's Eve. Midsummer's Eve tun ma'nosini bildirib, 24 iyunga to'g'ri keladi. Haftaning shanba kuniga to'g'ri keldi. Shu kuni mister Jones Willingdon Angliya qishloqlaridan biriga bordi. U yerda joylashgan Qizil Sher pivoxonasida odatdagidan ko'p ichib qolib ketdi va fermaga qaytib kela olmadi. ferma ishchilari erta tongda turib sigirlarni sog'ib olishdi so'ngra quyon ovlagani ketishdi ular juda shoshilganliklari tufayli hayvonlarga yem berishmadi mister jons choshgohga yaqin fermaga qaytib kelib oshxonadagi divanga cho'zildi yuziga jahon axborotnomasi ro'znomasini yopib olib qattiq uyquga ketdi kech tushib vaqt allamahal bo'lganligiga qaramasdan hayvonlarga hanuzgacha ovqat berilmagandi hayvonlar ochsizlikdan toqatsizlana boshlashdi sigirlardan biri oziq ovqat saqlanadigan omborxona eshigini shoxi bilan itarib ochib yubordi ochofotlik bilan o'zini ichkariga urdi uning orqasidan boshqa hayvonlar ham omborxonaga bostirib kirdilar saqlanayotgan oziq ovqatlarni ochko'zlik bilan og'izlariga solib kafchana boshlashdi hayvonlarning odatdan tashqarigi shovqini mister jonsni uyqudan uyg'otib yubordi quyon ovidan qaytib kelib ahvolni ko'rgan xizmatkorlar qo'llaridagi xipchinlar bilan hayvonlarni urib hayday boshlashdi g'azablangan ishchilar hayvonlarning oldi orqasiga qaramay urardilar kun bo'yi och qolib ketgan hayvonlarning ham toqatlari tugab o'zlarini tutolmay qolishdi va odamlarga tashlanishdi ularni har tomondan o'rab olib shoxlari bilan suzib oyoqlari bilan tepa boshladilar voqea shu qadar tez ro'y berdiki uni to'xtatish va boshqarishning aslo iloji bo'lmay qoldi ferma ishchilari shoshib qoldilar o'zlarini yo'qotib qanday chora ko'rish kerakligini bilmasdilar to'satdan ro'y bergan bu voqea mister jons va uning xizmatkorlarining har qanday zug'umlariga chidab kelayotgan hayvonlarning g'alayoni ularning esxonasini chiqarib yuborgandi bir necha daqiqalar o'tgandan keyingina odamlar o'zlarini himoya qila boshladilar so'ngra buning foydasiz ekanligini sezishgach hamma xizmatkorlar jonlarini saqlab qolish uchungina kichkina arava sig'adigan so'qmoqdan ferma tashqarisidagi katta yo'l tomon orqa oldilariga qaramay qocha boshlashdi g'alaba sururidan zavqlanib ketgan hayvonlar ularni taqib qilardilar mister jons yotoqxona derazasidan bo'layotgan voqealarni kuzatib turardi u tezlik bilan kerakli buyumlarni yig'ishtirib sumkasiga soldi da boshqa yo'l bilan fermani tashlab qochdi musso ham qarillaganicha mister jonsga ergashdi mister jonsning xizmatkorlarini katta yo'lga qadar quvib borishgan hayvonlar besh panjarali temir darvozani ichkaridan berkitdilar hayvonlar hali qanday voqea yuz berganini anglab yetmagan edilar bu o'sha qari mayor bashorat qilib etgan qo'zg'olon muvaffaqiyat bilan amalga oshgan edi to'satdan boshlangan g'alayon natijasida mister jonsga qarashli ferma hayvonlarning ixtiyoriga o'tgan edi jons va uning xizmatkorlari quvilib manor fermasi hayvon fermasiga aylandi dastlab hayvonlar ko'zlari bilan ko'rib turgan bu voqeaga ishonolmadilar hayvonlar birorta odam yashirinib qolmadimikan degan o'y bilan qattiq shovqin solib tuyoqlarini yerga zarb bilan urib ferma atrofini aylanib chiqishdi so'ngra fermadan jons hukmronligining oxirgi qoldiqlarini ham yo'qotib yuborish maqsadida ferma ichiga joylashgan binolarga qarab chopdilar jugunxonaning eshigini buzib ochishdi unda saqlanayotgan jilov jugun burunduqlar va it bog'laydigan zanjirlar jallodlik uchun ishlatiladigan kundalar hayvon so'yuvchi pichoqlar hamma hammasini olib chiqib ferma ichidagi quduqqa tashladilar hayvonlarning erkakligini yo'qotish uchun ishlatadigan pichoqlar otning ko'zlarini to'sib turish uchun boshiga kiygiziladigan tunuka qopqolar faqat otlar uchun ishlatiladigan burun xaltalari hayvonlarning haq huquqini kamsitib nufuzini yo'qotadigan barcha narsalarni ferma hovlida to'plangan axlat uyumiga qo'shib yoqib yubordilar o'zlarini juda yomon ko'radigan xipchillarini ham olovga irg'itdilar snoubol insonlarni eslatuvchi hayvonlarning barcha kiyimlarini jumladan yakshanba kunlari otlarning yollariga taqib yasatiladigan lentalarni ham o'tga tashladi hamma hayvonlar yalang'och yurishlari kerak deb chiyilladi snoubol baland ovoz bilan bu so'zlarni eshitgan bokser yoz oylari quloqlariga pashsha kirib ketmasligi uchun poxoldan qilingan silindr shapkalarni ham boshqa narsalar qatori olovda yoqib yubordi bir zumda mister jonsni eslatadigan hamma narsalar yo'qotildi napoleon hamma hayvonlarni molxonaga yig'ib har biriga ikki hayvon tegishi miqdorida makkajo'xori ulashdi har bir itga ikki donadan pechenye berib chiqdi so'ngra angliya hayvonlari qo'shig'ini 7 marta aytishib tungi yig'inni tugatishdi va shu kungacha nasib etmagan orom baxsh uyquga ketishdi hayvonlar umrlari bino bo'lib bu qadar lazzatli uyquni bilmagan edilar hayvonlar ertasiga odatdagidek tong saharda uyg'ondilar kechagi bo'lib o'tgan g'aroyib voqeani eslashib mamnunlik bilan yaylovga o'tlagani ketishdi yaylovning qoq o'rtasida atrof ko'rinib turadigan baland tepalik bor edi hayvonlar shu tepalikka chopib chiqishib chuqur chuqur nafas olishdi tonggi shafaqning nurlariga cho'milgan holda tabiat manzaralarini zavqlanib tomosha qildilar ko'zlarini yashnatib dillarini yayratayotgan bu mislsiz go'zal tabiat va to'yib o'tlaydigan bu yam yashil yaylov endi ularning o'zlariniki edi axir g'ururlanmay bo'ladimi yuraklarni hapqirtirib yuborayotgan shodlikdan osmonga sakrashib muzdek shudringlar ustida yumaladilar yoz quyoshini emib asaldek yetilgan o'tlardan chimdib kovshana boshladilar o'tlar orasidan bo'rtib ko'rinib turgan kesaklarni har tomonga tepib yerning xushbo'y hididan mast bo'ldilar so'ngra tepalikdan turib hayvon fermasi joylashgan keng maydonni kuzata boshladilar pichanzor haydalgan yerlar mevazorlar va manzarali oromgohlarni ko'rib hayratda qoldilar keng va bu qadar go'zal fermaning egalari o'zlari ekanligiga ishonolmasdilar yaylovdan qaytgan hayvonlar mister jons yashagan ko'rkam bino eshiklari oldiga kelishdi va ichkariga kirgani botina olmay nafaslarini ichlariga yutib to'xtadilar bir necha daqiqa o'tgandan so'ng snowball va napoleon yelkalari bilan eshikni itarib ochishdi ularning orqasidan boshqa hayvonlar ergashishdi ehtiyotkorlik bilan xonadan xonaga o'ta boshladilar bir birlari bilan iloji boricha tovushlarini pastlatib pichirlashib gaplashishardi birdan orqa tomondan bir sigirning ajablanib muvlagani eshitildi hayvonlar ko'zlari oldida turgan hashamatlarga yotoqxonaning parto'shaklar solingan yumshoq karavotlari pardoz oynasi otqinlari bilan bezatilgan divan bryusseldan keltirilgan patgilamlar va mehmonxona devoriga ilingan malika viktoriyaning litografiya usulida chizilgan suratiga hayratlanib tikilishdi zinalardan pastga tushib ferma hovlisi sahnasiga chiqqanlarida esa oralarida molining yo'qligini bilib qoldilar molini mister jonsning pardozxonasidagi oyna stoli ustida turgan xilma xil rangdagi lentalar olib qolgan ekan ko'zlari yonib yuzlari lovullaganicha ikkita ko'k lentani moli ikki yelkasiga qadadi farosatsizligi shundoqqina aks etib turgan yuzini oynaga solib tomosha qilayotgan paytda hayvonlar molini topib oldilar uning o'ylamay qilayotgan bu harakatlarini yuziga solib aybladilar so'ngra hammalari birgalikda pardozxonadan pastga tushishdi hayvonlar oshxonada osilgan cho'chqa go'shtini dafn qilish uchun tashqariga olib chiqqan edilar omborxonadagi pivo bochkasi bokserning tuyoqlari zarbidan ag'darildi boshqa narsalarga tegmadilar hammalari yakdillik bilan fermadagi mister jons yashagan uyni muzey sifatida saqlashga hayvonlardan hech birining u yerda yashamasligiga qaror qilishdi hayvonlar ovqatlanib bo'lganlaridan so'ng snowball va napoleon ularni yig'ilishga chaqirdi o'rtoqlar deb so'z boshladi Snowball. ertadan boshlab soat oltiyu o'ttizdan ish boshlanadi hozir kunlar uzoq bo'lib qoldi bizning oldimizda esa bajarilishi zarur bo'lgan vazifalar nihoyatda ko'p bugun pichan o'rimini boshlaymiz boshqa qilinadigan ishlar haqida ham maslahatlashib olishimiz kerak cho'chqalar uch oy davomida mister jonsning farzandlaridan qolgan axlat uyumiga tashlab yuborilgan eski imlo kitoblaridan o'qish va yozishni o'rgandilar boshqa hayvonlarning ham savodlarini chiqarish zarurligini ta'kidlashdi napoleon oq va qora rangdagi bo'yoqlar to'ldirilgan paqirlarni ko'tarib temir panjaralar bilan beshga bo'lingan katta yo'ldagi darvoza tomon jo'nadi boshqa hayvonlar ham uning orqasidan ergashishdi yozuvni yaxshi o'zlashtirib olgan snoubol barmoqlar orasiga bo'yoq shotkasini olib temir panjaraning eng baland qismidagi manor ferma yozuvini qora rangga bo'yadi va uning o'rniga oq rang bilan hayvon ferma deb yozib qo'ydi bu fermaga qo'yilgan yangi nom edi bundan buyon ferma shu nom bilan yuritilishi lozim edi ular yana ferma ichiga qaytdilar snoubol va napoleon katta molxona devorining tepasiga chiqish uchun hayvonlarni shoti olib kelishga yubordi snoubol uch oydan beri o'qish va yozishni o'rganish davomida hayvonizmning asosini yettita qoidaga keltirganini tushuntirib berdi bular hayvon fermasining o'zgartirish kiritilmaydigan qonun moddalari edi hayvon fermasida yashovchilar bu qonun moddalariga amal qilishlari shart edi qonun moddalarini yaratishda hamma hayvonlarning tengligiga asoslanish cho'chqalar uchun oson bo'lmagandi snoubol qiyinchilik bilan narvonga chiqib ishni boshladi narvonning bir necha zinalaridan pastda turgan skuiler bo'yoq to'ldirilgan paqirchani snoubolga tutib turar edi qonun moddalari katta oq harflar bilan molxona devoriga yozila boshladi yozilgan harflarni o'ttiz metr uzoqlikdan turib o'qish mumkin edi birinchi ikki oyoqlab yuradiganlar dushman ikkinchi to'rt oyoqlab yuradiganlar va qanotlari bilan uchadiganlar do'st uchinchi hayvonlar kiyim kiymasdan yalang'och yurishlari kerak to'rtinchi hayvonlar karavotda yotmasin beshinchi hayvonlar spirtli ichimliklar ichmasin oltinchi hayvonlar bir birlarini o'ldirmasin yettinchi hamma hayvonlar teng huquqlidir qonun moddalari husniqat qoidalariga rioya etilgan holda yozilgan bo'lib bir harf teskari edi xolos boshqa harflarning hammasi to'g'ri yozilgandi snobol hayvonlarga qonun moddalarini o'qib eshittirdi ular savodsiz bo'lganlari uchun boshlarini qimirlatib ma'qullab qo'ya qoldilar aqlliroqlari esa moddalarni o'rgana boshladilar snowball qo'lidagi bo'yoq shotkasini yerga tashlab hayvonlarga murojaat qildi o'rtoqlar bizni pichanzorlar kutib turibdi jons va uning xizmatkorlaridan ehtiyot bo'lishimiz va ularning qayerda boshpana topganliklarini ham bilishimiz albatta zarur shundagina bizning tinchligimiz saqlanadi bu bizning sharaf bilan bajaradigan vazifamizdir sutlari yelinlariga to'lib ketib qiynalayotgan uch sigir snoubolning so'zlarini muvlab bo'lib yubordi ular bir kechayu kunduz davomida sog'ilmasdan yelinlari yorilib ketguday sutga to'lib chirsillab ketgandi cho'chqalar bir muddat o'ylaganlaridan so'ng cho'chqachalarni paqir olib kelish uchun yubordilar so'ngra cho'chqalar paqirlarni oyoqlari orasiga joylashtirib sigirlarning sutlarini shovullatib sog'ib ola boshlashdi bir zumda beshta paqir yog'li sut bilan to'ldi hayvonlar paqirlardagi oppoq sutga va sut ustidagi ko'piklarga qiziqish bilan qaradilar shu payt hayvonlardan biri bu sutlarni nima qilamiz deb yubordi jons bizning ovqatimizga ishlatardi dedi tovuqlardan biri sud haqida o'ylab boshingizni qotirmang dedi paqirlar oldida turgan napoleon baland ovoz bilan sud uchun qayg'urmang biz hozir dalalardagi hosilni yig'ib olish haqida o'ylashimiz kerak o'rtoq snoubol yig'im terimni boshqaradi birozdan keyin men ham boraman o'rtoqlar pichan yig'im terimiga olg'a bizni pichan kutyapti sovuq kunlar boshlanmasdan oldin yig'ishtirib olishimiz kerak ob havo bizni kutib turmaydi hayvonlar pichan ekilgan ferma yeriga yo'l olishdi va shu zahotiyoq o'rimni boshlab yuborishdi kechki payt ishdan qaytib kelganlarida esa sutning yo'qolganligini sezishdi